Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam e, Spomenut ćemo to ponovo. Uglavnom sljedeći hadis dođe su 75. po redu. Hadis koji govori o, o tome kada, kada se počinje postiti mjesec Ramazan, kada se prestaje sa postom. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول od Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma kaže da je čuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru kada ga vidite misli se ovde na mlađak kada ga vidite fasumu postite wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru kada ga vidite na kraju mjeseca Ramazana aftiru, prekinte sa postom. Fe in gume alaikum, a kaže, ako vas nešto spriječi da vidite, da vidite mlađak, faqduru lehu. Faqduru lehu znači računajte, eh, računajte njemu. Šta računajte, to će biti vašim u drugim rivajetima. Faqduru lehu, računajte njemu. Uh, mislim, vidjet ćemo da ima razilaža kod njega šta znači to faktor u lehu. Eh, to je tekst hadisa, znači ovo je tekst Mutefeku na lehi, a imamo onda dodatke kod Buharije. Spomenut ćemo taj dodatak, to se vraća na ovu fakduru lehu. Uglavnom, ovaj hadis, znači ima ovaj uvodni dio, kaže, eh, znači ovaj hadis govori u osnovi, znači, ovaj hadis eh, govori da je osnova, da je osno, osnova u početku i kraju mjeseca Ramazana posta, da se gleda mlađak, i govori, uh, e, ovaj hadis govori jedno vrlo bitno stvari, a to je da da se u šerijetu propisi uh, izgrađuju na jekinu. Jekin je da traje mjesec šabana koji može biti 29 ili 30 dana. I dok ne vidimo sigurno da je nastupio mlađa ako mjeseca Ramazana, uh, ne počinjemo sa mjesecom Ramazana sa kojima je nastupa kada vađim, kada se posti. E, i tu se sad vraćamo ovdje, ovaj, uh, Narodna osnovna stvar ovdje u hadisu je to pašnjenje da je ibret u šerijatu sa viđenjem nađaka, a ne sa računa, računanjem e, proračunima astronomski. Spomenut ćemo to poslije. E, ovaj je ovdje dio hadisa što je došlo e, in gume alikum, e, a to znači stetera alikum bihažib, ako vas priječi nešto da vidite mlađak, znači bude oblačno vrijeme, bude kiša ili tome slično, budu oblaci ili kiša. Eh, magla ili tom se što nije bitno, uglavnom ne, ne mogne se vidjeti mlađak, pojava mlađaka. A naravno, ovo se podrazumiva da u muslimanskim sredinama uvijek postoji grupa, skupina ljudi koji na određenim mjestima prati pojavu mlađaka. Prvo se prati pojava mlađaka mjeseca Šabana, pa se utvrdi kad je nastupio mjesec Šabana, da bi se od njeg moglo računati 29. noć, da bi se 29. noć gledalo pojava mlađaka za Ramazan. <clears throat> Pazite, kod nas je ta praksa bila prisutna ovaj, sve da tamo do, do možda 60. i 50. godina kad se gledalo među muslimanom od unutar islamske zajednice, kad su ljudi, obični ljudi gledali i pratili to. Znali su kada nastupi mlađak, vidi se mlađak, to su obični ljudi znali i pratili su i mogli su to ustanoviti. Znači, stariji ljudi. Dok poslije se nije prešlo na ovaj sistem proračuna unaprijed, da se proračuna vrijeme početka kraja Ramazana. Tako znači da je muslimanski cidanama to od uvijek bilo da se prati to. I da su ljudi, imaju ljudi koji navikne, imaju ljudi koji su dobrog vida, koji mogu da prati i znaju se mjesta odakle se gledalo i pratilo viđenje mlađaka. A, to što je sad kod nas zastranilo i ne prati se nikako, pa sad uđe nekako ono, kako, gdje ova, kako, kad se prati, na koji način, i to, je, i to ima, znači, kad se prati, u koje vrijeme, i na koji način, ako se vidi, da li se računa, da li se ne računa, uh, ovaj, to prije nije bilo potrebe da se o tome ni govori, ni piše, su ljudi uglavnom to znali. A danas ima potrebe, ako neko htio da prati mlađak, morao bi da znao da ga mora plati prije, prije akšav namaza, da ga prati neki pola sata, 20 minuta, 10 minuta prije, prije zalaska sunca, tada počne da prati i nakon što zađe sunce da vidi pojavu mlađaka. I onda ako se desi da, da vidi i sunce i mlađak, pa koji je prije od njih zađe i tako dalje, ima različit propis kako se to tretira. A šta ako vidi mlađak u po dana, po, o, po danu vidi, ne vidi ga u, u, u akšam, i to toga ima razvijedno učenjaka, da li se broji taj mlađak uopšte, ako se vidi toku dana. U svakom slučaju, ovaj, znači, te stvari su bile prije poznate, jer su ljudi ba, bavili se time, zanimali time, to je bila normalna stvar, da se početak kraja Ramazana eh, gledao po praćenju mlađaka. Dobro, ovdje u tekstu Adisa što je došlo, fakduru lehu. Ako vas nešto spriječi da ne vidite mlađak, faqduru, faqduru lehu, znači ihsibu lehu, računajte. Računajte za mlađak, šta računajte? E, tu imamo dva stava učenjaka. E, jedan stav učenjaka kažu fe ekmilu idete ša'ban felatine jome. Upotpunite period ša'bana, mjeseca, upotpunite mjesec ša'ban na 30. dan. I to je došlo u tekstu hadisa kod Buharije. Znači da je to riječ poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači došla je riječ poslanika sallallahu alaihi wa sallam da upotpunite, kaže, e, mjesec šabana 30. dan. Dodajte još na 9. Znači sutradan se broji još šaban, znači nije nastupio Ramazan. A nakon tog dana 100% je nastupio Ramazan. To je jedno značenje, na tome većina učenjaka, džumhur učenjaka. E, drugo značenje, e, fakuduru lehu, a to je dajiku, da ih znači smanjiti, skratiti. A to u stvari kaže da se smanji Šaban na 90 da pardon, na 29 dana. Znači da da se uzme da je da je e, da je Šaban 29 dana i da sutra dan odmah Ramazan nastupa. Bez obzira što ni viđem mlađak. To su dva poznata tefsira koji su prenesena čak od ashaba. Većina ashaba na ovom prvom koji e, što se spominje rivajat kod Buharije, manja skupina, pogotovo poznata potom Abdullah ibn Omer, bio na stavu e, u drugom značenju da se smanji na 29 dana da su, su tada doma računa mjesec Ramazana. I zbog toga naravno i automatski imamo razilaženje učenjaka kako postupiti e, u ovom slučaju kad se ne vidi mlađak, kad se posmatra i ne vidi. Znači, treba, nije, e, moraju se pojaviti znači, 29. noć Šabana kad se gleda, il, znači, bilo lijepo vrijeme, pa nisi vidio mlađak, računaš, znači, nije viđen 30 dana Šabana, ili je bilo ružno vrijeme pa nisi ga uopšte mogao biti zbog vremena, a ne zato što ga nisi vidio. E tada se, e, tada znači nastaje razilaženje, da li se broji 29 dana ili se dodaje još 30 dan. I po tom pitanju, znači imaju dva poznata stava učenjaka. Ka, znači prije nešto nastupio mjesec Ramazana, džumhur učenjaka je na stavu tri mezeba, Ebu Hanife, Malik i Šafija su na stavu da nije E, znači nije dozvoljeno postiti, da nije dozvoljeno postiti, potpunjava se 30. dan šabana, nije obaveza, nije dozvoljeno znači. Nije obaveza postiti, nije nastupio sutra Ramazan, znači kad kažemo nije obaveza, znači da je nastupio Ramazan, bilo bi obaveza postiti. Ta, taj dan, sutra dan se zove sumnjivi dan. E, e, Jeo me da je šuku fi, dan u kojem se, kako to što tekstu hadisa, u koji se sumnja, osoba koja bi poslala taj dan sa nijetom da je to Ramazan, lem juđeo, ne broji se da je Ramazan. Ne broji se da je Ramazan i nima nagrada za to. To je stav džumbura učenjaka, tri mezeba. Anefijski, malikijski, šafijski. A vi ću vam poslije dozvare da to ispravno da to stavi i mama Ahmeda. E, znači ovo je zvančno, da govori kako je zvančno mezeb. Ovo su, znači, tri mezeba su na ovom stavu. Šef Islam temi i na kaj mnogi drugi učenjaci su izabrali ovaj stav također od, iz Hanbelijskog mezeba, skupina učenjaka, poznati uh, znači prvaci mezeba, Ebu Hattab ibn Aqil su izabrali također taj stav, da je znači uh, da se upotpunjuje 30. dan Šabana i da se posti odma nakon 30. dana. Više se ne gleda mlađak, ni više je vidjeti u mlađaku, ako nije vidjen 29. noć. Uh, šime, šta je njima dokaz? Zato njima je dokaz hadis od Ebu Hureyre, od Ebu Hureyre, u kojim je došlo, znači rivaje drugi, sumuli ru'jeti, samo drugačijim riječima. Kaže, sumuli ru'jetihi, wa aftiru li ru'jetihi, postite kada ga vidite, prekinte sa postom kada ga vidite, misli se na mlađak, fein gumme aleikum, uh, kaže, ako, ako vas nešto spriječi da vidite mlađak, fe ekmilu idete ša'bana felatine i onem. Kaže, potpunite E, mjesec e, Šabana 30. dan. I time sa ovim rivajetom od Ebu Horeire ima znači i rivajet Mutefko na Lehi, upotpunjuje se, znači, i, upotpunjuje se značenje u hadisa koje smo mi malo prije spomenuli. I trebao je navesti ovdje Magdisi i ovaj rivajet, jer govori direktno o teme. I ovaj hadis da ga navede, znači jer on govori direktno o teme. E, ispravan, naravno, ova, ispravan je ovo stav, ovo stav džumura, on je ispravan jer ovaj dokaz, ovaj hadis, znači presjeca po ovom pitanju. Znači tekst, riječ poslanika, sam sve pojašnjava i kako da se postupi. Drugo mišljenje na čemu je i zvanični hanbelijski mezheb i većina većina učenjaka za medijskom mezheba na tom stavu, a to je da je vađiv odmah sutradan postupiti. Ako se nije vidio mlađak, neće nas pričati da vidimo mlađak 29. noć, sutradan je vađi, posto sutra počinje Ramazan. Zašto? Kaže mi babi, dhani voli htijat, radi predostrožnosti. Nešto sigurno da je Ramazan, nego za svaki slučaj. Šta im je dokaz? Dokaz je ovaj, ovaj tekst, sad što, što, što o njemu govorimo, a to je fakduru lehu. Fakduru lehu, oni kažu, znači, fakduru lehu, dajeku, dajeku, znači, smanjite šaban na 29 dana. On to tako tumači. I ta predaja se pre, e, znači, e, prenosi od skupine ashaba. Abdullah ibn Omer je poznat po tom stavu, a prenosi se od Ebu Hurire, od Aiše i od Esmi, radi Allahom. I ovaj stav se inače tretira ovaj takozvani mufredat mezeb imam Ahmed. Mufredat to znači e, stav u kojim se hambelijski mezeb izdvojio ostale mezebe. Tako svaki mezeb ima i određenim pitanjima, ovaj, kad se kaže recimo od, eh, kažem, mufredatu eh, eh, hanefijskog mezeba, znači stav u čemu je hanefijski mezeb izvojio odnosno na džumura, a to je mnogo mesela. I tako malikijski, ako su izvojene ostala tri mezeba, imaju određene mesele poznate, o tome pisane su čak knjige i disertacije magistarski, doktorski. Uh, a, po tom pitanju, kad se neki jedan mezeb odnos, izdvoju odnosno nastala tri mezeba. Ova mesela je poznata, a, poznat je handelijski mezeb po nju da se izdvoju od, od, odnosu na ostalo. Međutim, sad ovdje ima jedan problem. Ovdje ima jedan problem, a to je da u stvari kad se analizira i utvrdi stanje, onda vidimo da u stvari da ima Ahmed nije bio uopšte na ovom stavu. Kaže Ibn Qajim u svojoj knjizi Zadul Maad, koji inače nagio stavu narodom Džumhura, kao i njegov šehr Ibn Tejmije, kaže e, lem yesput an uh, an kaže ehad min ashabe qalu sari kaže nije potvrđeno jer dosmo predaje nije kod ashaba da bio na ovom stavu kaže illa an ibn Omer osim ibn Omera a njegov meza bio poznat potom kaže uh, kaže ihtiyat wa tashdid da je volio rad ono što je sigurnije što je ispravnije Šehe Islame Betemije kaže kaže la asle lehu fi kelami Ahmed. Nema asla, nema dokaza vjerodostojno da je to da je to da je taj stav zastupa ima Ahmed. Kako je to došlo da je zauzi taj stav unutar mezeba da je prevagnu tako dalje, to je sad priča za sebe. On negira uopće da je bio Ahmed ima da je imao taj stav. Uh, a naravno tu nas onda vodi do tog da u stvari ovaj da ispravno stavno čemu džumhur učenjaka da je upitno ovo da li ima Ahmed uopšte bio na tom stavu bez obzira što je Hanbelijski eh, mezem na tom stavu. Uh, i da je ispravno bez obzira znači to je, to je mesela inače kojim se izdvojio Abdullah ibn Omer u odnosu na na ostale ashabe jer za ove ostale ashabe nije potvrđeno. Spominje se da on bio na tom stavu, ali nije potvrđeno u rivajetima vjerodostojno da, da su bili na tom stavu. Za razliku od Abdullah ibn Omera. Ispravan stav, znači stav džumhura. Uh, da se treba potpun 30 dana. I to je poznat, kod nas, kod nas se radi potpun stav, uglavnom, ako se sjećate. Kad se negdje e, ovaj, pokušalo utvrditi da li ima, da li viđe mađak, nije viđe mađak, pa se onda radi po stavu da, da u potpuni se 30 dan i računa se da poslije toga se posti. Osim kad se pojavi kod nas problem koji nije viđen, mlađak gdje u Saudiji, u tako nekim mjestima se gleda, ali je viđen u ono, Nigeriji, Južnoj Africi, tamo nekim mjestima gdje pripučuš da u se ljudi nešto gledaju. Vi znate da se kod nas gledalo u Evropi na jedno vrijeme kad se ova pokrijena frka u gledanju mađaka. Da se organizovalo s naše strane, da se gledalo u Evropi, tamo Austrija, Francuska, Holandija i tako, Švedska i ti mjesti. Međutim, njihov problem je bio, sad, ko je to organizovao, kako, nećemo lajati. Njihov problem je što su po dva dana uvijek kasnije. Ajde, jedan dan ima, ali dva dana kad ovaj... Ne vidi, kao ne možeš vidjeti, ne možeš vidjeti, kao može da budu 100% sigurni da su vidjeli. Na. I onda ne vidi, pruže dva dana. A dva, recimo, ovaj, ako, ako je danas utvrđeno da je viđen, danas počinje, on je obavezno dva dana kasnije. Početkom ili krajem Ramazana, što je pak malo ovaj malo velika razlika, da je u dan, hajdi nekako, ali u dva dana. I to je postala praksa stalna, pa sad ne znam iz kog razloga su i napisali to, to praćenje i gledanje. Dobro. A naravno, nema sumnje da bilo dobro ovo, ovaj, da se organizuje, da se napravi ekipa, da se organizuje ekipa koja bi pratila na više mjesta, recimo kod nas u Bosni. Nako, evo, navodim primjer, da se prati na Laše, se prati na Bjehlaš, se prati na, na Majevici planini da, a, ili na nekim još drugim mjestima, da se prati ovaj, pojava mlađaka i da to postane, da postoji grupa ljudi koji su povezani, koji su obučeni, koji znaju kako se to, kako se to prati I da se, e, da, znači to naravno treba vremena i praksije da to uđe u praksu, da se uhoda i da se potom onda gleda da se mjeri. I, da, i to je stvar ispravno, to je šerijski ispravno, to je ono što nas vjera obavezuje. Onda sad nastav, naravno nastaje ovdje kolizim iz toga onog zvančno, na čemu je ono, ovaj, postite, ovaj, kada postoje ljudi, prestan se postoje kada ne postoje ljudi. Uh, naravno da će ljudi biti, neće životinje. Ovaj, uglavnom onda naravno nastaje, nastaje tu problem ovaj, oko toga, jel, ovaj, da li je to ispravno, da li to treba raditi, da li to ne treba raditi, što je tema za sebe. Dobro. Ovdje iz ovog hadisa e, dolazam još jedna druga mesela, a, a to je, naravno ovdje, ovdje autor se nije spomnio uopšte meselo oko toga, ovaj, Da li, da li je ovaj da li treba prat, da li se utvrđivanje početka kraja mjeseca Ramazana utvrđuje viđenjem mađaka ili nečim drugim znači to je to je mesela ijma učenjaka oko toga ni uopšte nije se osvrtao na tu temu jer ijma učenjaka na tome znači da se početak kraja Ramazana određuje gledanjem mlađaka i to je što kažemo fru znači završeno se nešto oko nje se priča šerijski tekstovi jasni ko dan E, odnosno da je računanje na osnovu ovaj proračuna astronomski da je, da je to da ona bate i učinjaci jasno naglasili čak onda hanef, hanefijsko mezeba čak kako te vladar prisili kaže počeće zato što proračunali moji vam ovaj ljudi stručnjaci proračunali e, kao što kaže Ibn Abedin drugi činjaci njegovo njegovo navođenje ljude bate da ne, ne, treba ga slijediti ima malka od ima malka se prenosi sistem tamo Znači, bili su učinjaci po to pitanje jako su. Međutim, danas u većini islamskih zemalja, u islamskom svijetu, prevagnuje ovaj drugi stav, praćenje, odnosno određivanje početka kraja mjeseca Ramazana na osnovu proračuna. I onda smo upali u ovaj problem koji imamo dan danas, svaki godin isti problem kada, kada bude Ramazan. <clears throat> A o meselo koje jesu učenjaci govorili, a to je kada se vidi mlađak na jednom mjestu, da li je obavezno da posti svi muslimani Ili e, svako mjesto, svaka država, svaka sredina e, ima svoje viđenje mlađaka. A tu ima razileže mečenjaca. I tu ima, ima ova, Šaukani navodi šest mišljenja u svojoj knjizi ovaj, komentaru, nedlodatar komentaru ovaj, Monteke, a inače poznata su dva ili tri stava. Dva su poznata, ima i treći, možemo dodati, jel, u čemu šafija se malo izdvaja. Uh, tri stava po tom pitanju, ćemo spomenuti pa ćemo završiti ovaj komentar. Znači, prvi stav učenjaka, što je ono? Ne znam kako je skoro. Prvi stav učenjaka, a to je e, kada se vidi na jednom mjestu mlađak, u bilo kojoj muslimanskoj sredini, da je važi svim muslimanima da postoje. Da je tada nastupio Ramazan, sut, znači kada je viđen sutradan stupi Ramazan, da svi uh, muslimani vađaju postiti. Negdje, negdje taj stav pripisuju džumhur učenjaka, a negdje pripisuju samo hambelijskom i hanefijskom mezebu, odnosno u hanefijskom imamo da je Ebu Hanife bio na tom stavu, uh, a ovam ima drugi stan da, da je bio hambelijski mezeb. <clears throat> Unta šafijskom mezeba, uh, unta šafijskom mezeba također uh, stav je uh, stav je da uh, na ovom, da se na jednom mjestu se vidi da svi slijedi. Uh, a od imama Šafi ima drugi stav. Znači, to je prvo mišljenje. Kad se vidi na jednom mjestu, znači, ako je viđeno bilo gdje, na ispravan način potvrđeno da obavza svim muslimanima da poste, da počnu postiti sutra dan, da time potvrđeno viđenje nastupanje mjeseca Ramazana. Drugi stav učenjaka, to su oni koji kažu da e, svaka, svaka pokrajina, svako mjesto nije država, ne mora biti država kao administrativna cijelina, ili administrativno uređeno, uređeno mjesto, nego misli se svako, svaki e, bele, znači mjesto e, gdje, gdje živi, e, mjesto misli se veće ili kod nas možemo reći danas kantoni ili ove manje neke države, ima svoje viđenje mlađaka. I pojasnit ćemo to, ovaj, neki su učenjačak nastoje, ali ima jedan učenjak, Muhammed ibn Abdul Wahab ibn Merakishi u svojoj knjizi El uh, Al-Azbul Zilal fi mebahit ru'jeti il-Hilalu, to je svoj knjiz pod tim naslovom, nastoje da utvrdi kada se mijenja, na kojoj udaljenosti kilometražu, na kojoj udaljenosti kilometražu se mijenja, postoji razlika u viđenju, gdje treba da postoji razlika u viđenju mađaka. Pa je on utvrdio da je to u stvari 2 km i 226 metara. <clears throat> 2226. Da se na tom mjestu, da je unutar, tako, unutar tog mjesta Hilal je jedan. Ako se promijeni, tako je napisano ovdje sad. Kaže, ako je više od toga, moguće da bude razlika u viđenju. Meni izgleda ovo jako mala ovaj. Ovo je 2226 kao. Nemoguće da bude toliko. Gdje će biti toliko? Zdržava kilo. 2026 ono- km. Ja. Koliko to dođe? Od Berlina do Istanbula. Od Berlina do Istanbula. Ogromna udaljenost. Od Berlina do Istanbula. Dobro, Merdijanima ga se gleda. Ja. Merdijanima. Ono. Ja, ja. Ogromna je to udaljenost. Znači, razlika bude između Saudije i... Ja, kod nas... Između Saudije i Evropi bila razlika. Pa koji je iz kontinenta, nije imao više. Da? Ne, ne, od, od Saudi. Od Saudi. Ma nije, od od od od Istanbula. Sarajevo da bi do Ilade ima. Ja, tamo. Koliko? Ilade. Od Sarajeva do Istanbula. Ma, je, hiljada. Ja. Do Saudije ima uh, 5000, ali ono, vertikalno. Međutim, govorim meridijanima. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, To bi trebalo utvrditi merdijanima, znači da li recimo oso, u Maroku, da li je isto viđenje ko u Egiptu ili, ili Kuvajtu ili u u Indiji i tako dalje. Stavio sam sliku prošle godine gdje se vidi više gdje manje gdje nije. Ja, nije to veze. Preko satelita. Ovdje govorimo da je on na, nastojao da utvrdi gdje je viđenje vladaka isto gdje se ne mijenja, a nakon koje je razdaljeno se mijenja. Znači to bi se moglo reći, znači možda razlika između između ovaj Maroka i Egipta A ne znam da li ima 2000. 2100. Pa pa ja. Ili recimo Španija u Evropi i ovamo recimo Bugarska ili ili Turska da ima razlike u viđenju. Ili tako recimo sa Indonezija, Malezija, Indija, Saudijska Arabija, Iran, Irak, da imaju razlike među sebe. To je, to je njegov naravni čtihad. Vjerojatno je danas da ga utvrdi na osnovu stanja u, u praksi. Pa, Međutim, ovdje sad brka ovo, kosi se sa hadisom, ovo što je on naveo, ako je to tako. Ovaj, e, inače, imam, a, a, ovo je treći taj stav. Šafija je bio na stavu, kažu, a, e, kaže, ako, a, e, kaže, tamo gdje se razlikuje, znači matla, matla to je viđenje a, mlađaka ako ovdje, nije isto viđenje mlađaka ako u drugom mjestu, znači onda je razlika u propisima početka, utvrđivanja početka kraja Ramazana, to imam šafija bio. To ima šafiju, znači ima šafija se vraća na ovu mišljenju smo sad ovdje naveli. Znači tamo gdje se razlikuje, znači tamo gdje se razlikuje gdje, znači moraš utvrditi gdje se razlikuje. Ovo treće što on spominje, 2026 km, to je ogromna veličina. Dok je recimo drugi stav ovaj što spomenuli, koji kažu da svako mjesto ima svoje viđenje, to u svako mjesto, oni misle recimo mjesto, recimo mjesto je Meka i Medina, mjesto je Rijad, koji je udaljen 1000 km, mjesto je Egipat različito, mjesto je Šam različito, Balkan je različito, Turska je različito, Evropa je različito, znači ta mjesta koja može biti udene po 500 km, po 1000 km, više ili manje. Šta je dokaz? Tome dokaz je ovaj hadis koji ćemo spomenuti. Onda dokazuju s hadisom da se različito je viđen mađaka, on je hadis koji bilježi muslim u svome sahihu, a to je od Kurejba hadis. Kaže, on došao sam, da ga ne govori na arabskom, došao sam, kaže, e, u Šam, kaže, pa je e, viđen mlađak, viđen je mlađak Ramazana, početka Ramazana, kaže, a ja sam bio u Šamu. Kaže, pa smo vidjeli mlađak, kaže, lilete od džumua. Vidjeli smo mlađak, kaže, eh, eh, eh, znači, u noći džume. Kaže, zatim sam, kaže, otišao u Medinu na kraju mjeseca Ramazana. Pa me upitao Abdullah Nabas, znači, govorio o tome da je bio na putovanju, pa ga pitao o Hilalu. Pa ga pitao, kada ste vi vidjeli eh, Hilal, kada ste vidjeli Nađak? Kaže, pa sam ja njega obavijestio, uh, kaže, a onda je rekao, Abdullah Nabas, kaže, vala kinna re'einahu lejlete sep, kaže, mi smo vidjeli uh, u noći, uh, noć subote, misli se, znači, u petak na večer kod nas, znači, pošto noć u islamu prethodi danu, znači, u petak na večer su vidjeli u, u Meki, a u, u četvrtak na večer su vidjeli u Šamu, Kaže, fela ne zalu ne sumu hata nukmine telatim. Evo ne rahu. Kaže, mi ćemo, neprestano, eh, mi ćemo još posti, kaže, dok ne potpuno 30. dan šabana ili kaže, dok ne vidimo mlađanja. Pa sam ja njemu, kaže, rekao, ela eh, tekte fi biru jeti muavije u asijani. Zato, za, nije dovoljno to što je vidio muavije, znači dan prije tebe, mlađak, i kaže, sa njihovim postom, eh, njemu onda Abdullah Nabas kaže, odgovara, la Hakeda emerena Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. Ne kaže ovako nam je naredio Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam. Ali izbilježi muslim svojom sahiju. E, sad ovdje ostaje tumačenje to što je rekao ovdje Abdullah Nabas. Hakeda emera ovako me naredio. E, da li se misli dakle naredio da imamo da svako mjesto ima svoje viđenje mlađaka ili misli ovako naredio poslanik sallallahu alaihi sallam da uopćeno pratimo mlađake ima jedno i drugo tumačenje među učenjacima, kod toga ima a, e, govora. U svakom slučaju, znači, ovo je dokaz, hadis, ovim e, hadisom dokazuju učenjaci da, da svako mjesto ima svoje viđenje. A šta je sad ovdje pojenta? Ovdje, znači, Šam dođe sjeverno od Meke, bukvalno sjeverno. Mavija, znači, on je bio u Šamu, u Damasku, a, e, znači, dođe Matrne skroz sjeverno, znači, isti je tu meridijan. Jeste. A oni su e, na jedan način pratili viđenje i ovdje potvrđuje ta obdobna bas. A ovi su na drugi način pratili viđenje, ono su razlika u danu jednom. Ovi su vidjeli onaj, u četvrtak na večer, a ovi u petak na večer. E, znači, tako da se ovo ne poklapa, tekstom hadisa se ne poklapa sa ovom, jer ovaj vraća na meridijane, može drugačije gledati nego na meridijane, a ne paralele. Uglavnom, ovaj, u svakom slučaju, ovo su ta tri mišljenja, ta tri stava učenjaka po ovom pitanju. Bliže je naravno ovo da, da bliže je ovo da svako mjesto, da svako, svaka država, svaka pokrena, da ima svoje, svoje viđenje različito. Ako je uređeno da se prati, ako nije uređeno, da je tu problem. E sad, ako se vratili da ovo, da ovo tačno i precizno što utvrdi ovdje 220 2200 kilometara, 2010 km, znači ispade ovaj, e, da mi se ne razlikujemo od Saudije, gledaju sa strane Meridijana, mi se ne razlikujemo, tu od prilike negdje tu je to. Nema, nema raz, ne, ne bih da je razlika Meridijanu veća. Kada e, se znači, spusti, osim što je udaljen, sjeverno smo udaljeni i još udaljeni. To što, što je vazdušna linija dođe oko 5000 km, to ne znači da je i Meridijanom udaljeno 2000 To bi trebalo naravno tvrditi, to se može na kartu tvrditi ovaj, ali, ali po tekstu hadisa po kojem se radi, ispade da razlika, znači bitno je da se u nekom drugom mjestu i da se tu prati. I ako vi vidite drugačije, ovi vide drugačije, ibrete onom kako je viđeno. U svakom slučaju, znači ovo su stavove učenjaka, sad ne moramo sve detalje da dotiramo, ovo su stavove učenjaka, uh, tri poznata stava učenjaka oko toga da ibrel se prati viđenje e, to je najbitnija stvar koju treba razumjeti iz ovog iz ovog hadisa ili ova dva hadisa koja su spomenuta e, naravno ovdje su učenjaci ovaj zaključak iz ovog hadisa je to da, da je u šerijatu e, određeno i riješeno da lju, da se prati od početka kraja Ramazana gledan gleda u osnovu viđenje mlađaka i kao što kaže Ibn Dakiq al-Id da je u stvari uh, E, da nije ibret u onom kako, kako to izračunaju ovaj e, astronomi, da, nego, nego u šerijace daje prednost viđenju, zato, i to čak pojasnije imam sa Neani, da e, šerijat ne može tražiti nešto od ljudi što nije njihovoj moći. Vrlo malo ljudi koji mogu da odredi to proračunima. A, a većina ljudi su sposobni da prati viđenje mlađaka, pa kada ga vidi, određuju se prema, prema njemu. A, a kada ga ne vidi, ne određuje se ka njemu. I zato je došlo ono poznatom hadisu, ovaj, u Tefaku na Ligi, u kojem je došlo nahnu, nahnu umetun umije, mi smo nepismen umet. Koji govori ovo, mi smo nepismen umet, kaže, e šehru indena ha, keda, pa je poslanik sam pojasno, kaže, mjesec dana je kod nas ovako, pa je pojasnio ovako, kaže, e, e, tri puta, kaže, pokazao, Uh, jednom pokazao deset prstiju, pa drugi put deset prstiju, pa treći put pokazao devet prstiju. Kod nas je mjesec ovako 29 dana, pa, pa, a drugi put pokazao 30 prstiju. Znači 10, 10, 10, 30. Ovako je kod nas. Mi smo nepismen umet. Znači mjesec kod nas ili 29 ili 30. Ta oče time kaže, vala kaže nekto vala na sebe, jer mi ne računamo, niti pišemo. A govori o čemu? O mjesecu Ramazana. Uh, ispravno tumačenje tog hadisa, da nije mislio da smo mi nepismeni, da nam ne treba pisanje, ne treba nam učenje, da, da budemo zaostali, seljačine, to, ne se to uopšte. Hadis govori o tome kako se određuje mjesec Ramazana. Da, da, naravno da to nije tačno, pa, pa ovaj, šarijat u osnovi posjeće. Prvi ajed koji je objavljen, govori se ikra, uči, izučava, čitaj, piši, tako da znači to je jasno kod dano šarijata. Nego ovdje misli se u određivanju, računanju mjeseca, uh, ovo šarijatskog mjeseca, hijđetskog, uh, Znači, da se on određuje na osnovu toga viđenja. Nekad vidiš 29 dana, nekad vidiš, ne vidiš ga 30 dana. Ili, ili, ga, eh, ili ga eh, ne vidiš je spriječeno, ili ga, ili ga ne vidiš uopšte pa bude 30 dana. Tako je kod muslimana. Eh, znači, praćenje početka kraja mjeseca, ova, mjeseca iđeckog je na osnovu viđenja mlađaka. Tako, tako nas Allah Žešanu zadužio. Ne trebamo tu biti pismeni, ni učeni, ni pisat, ni računat, ništa. To će se kaže s hadisom. I to potvrđuje ovo, ovo tumačenje. Uh, Ovaj, a ne da se ovaj, a ne da se pokuša ovaj hadis tumači na neke ovaj neke izvještačene načine koje apsolutno ne prihvatio se prihvate onim koji koji pokušavaju odgovoriti na ovaj hadis. U svakom slučaju znači ovaj znači eh, time potvrđujemo ovu stvar nama poznata stvar u svake godine se glođujemo oko nje. Ovaj znači da je ibret u viđenju mlađaka ostaje razilaže među toga kako to uspustno praksu i ostaje razumeo toga kako učenjaci kažu fetvu kako da se ponašamo u određenim državama gdje se gdje se računa po proračunima. Dobro, i sa ovih hadisa ćemo završiti i napraviti pauzu. Spanika Allahum i Babranka, još Andalusam. Andalusam Andalusam Andalusam